لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب صلاة في الثوب الأحمر صور müəllif buyurur ki ə, qırmızı paltarda namaz qılmaq və burada müəllif yəni Buxari Rahimullah yəni deyir ki Küheyfə Əbu Cüheyfədən, o da atasından rivayət edir ki, Bəs Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir gün gördüm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çıxdı, deməli əynində qırmızı paltar var idi. Aydındır? Əynində qırmızı paltar var idi. Və gördüm də hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dastamaz almaq üçün suyun Bilal əlində daşıyır. Və gördüm ki, sonra deyir, Cəmal xan istəyirdi o sudan dəysin ona. O Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dastamaz alırdı. O sudan dəysin. Təbarrukdir, bu ola. Bakı Peyğəmbərlə. Başqasını olmaz. Aynındır. Və Peyğəmbər salsın, məsələn, ta ki, saçın qırxanda saçını götürərdilər sahabilər. Və dastamaz alanda istəyərdilər dastamaz aldığı su, onun bədəninə dəyən su götürüb dəysinlər ona. Dəysin ona, aydındır. Bu cür olar. Veya mesela paltanı götürüp tabarruk edirdiler. Ve sürtürdüler üzerine vesaire. Ama başkasının olmaz. Yani sufilerle e, bizim aramızda söhbət tələb olunmadır. Təbarruk məsələndə. Çünkü biz deyirik, bu təbarruk olar, biz inkar eləmək, lakin Peyğəmbərlə. İndi Peyğəmbər sahasını yoxdur. Çünki Peyğəmbərin böyük tələbələri heç kəs təbarruk eləmədi. Heç kəs gələ Abu Bakırla, sonra təbarruk eləmədi. Və Ömərlə, və Osmanla və Əli Ona tavarıq yoxdur və ya sufilər məsələn, şişirdiblər şeyxlər. Məsələn, şeyxlərində var belə şeylər. Şeyxlər bir stəkan içəndən sonra o stəkan stava gedir. ki, ondan bu içsin. Özə məhz o yerdən ki, şeyx oradan içib, yəni ağzını onu qoyub. Bunlar təbarruk deyirlər, lakin təbarruk olar. Lakin Peyğəmbərlə. Lazımdır. Lazımdır. Sağlığında eləyərdir. Çünki e, gəl, gəlməyib ki, ondan sonra elədilər və ya deyib qəbrinə başladılar sürtünməyə, tavalıq demək. Hər şey yox idi, aydındır, qurtardı. Deməli, tavalıq olar ancaq Peyyəmbərlə, başqasına sünnətə uyğun deyil. Sonra Hətta deyir, tabaka qıyanda dastamaz ki, su yox idi Peyyəmbər salasanı. Kim ki götürürdü, sürtürdü məsələn bədəninə, o suyun. Kime ki çatmırdı, değebilmirdi su. De, vururdu adamın eline şans ki değip Peygamber sallallahu aleyhi ve aldığı suya. Ve böyle bu şey var idi. Yani söhbət burada gedir Buxari rəhmullah da diyor Peygamber sallallahu qıldı namaz. yani o cür paltarda. Deməli bu hədisdə gösterir ki, qırmızı paltarla namaz kılma, ümumiyyətlə kırmızı paltar geymək olar. Aydındır, çünki burada e, ümumiyyətlə, yəni, qadağa olan bir şey yoxdur. Qadağa var zəifdir. Fəqət hənəflər, hənəflər deyiblər məhkruhdur. Aydındır. Deməli, qırmızı paltarda geyməyi hənəflər deyib məhkruhdur. Və lakin hənəflərə vaxt ki, deyəndə ki, yaxşı, bəs Buxaridəsi hədis, deyiblər ki, o qırmızı da öldü, qırmızı qarışıq idi, yəni xətlər vardı qırmızına, tam kırmızı da öldü. Aydın Hanefiler de tam kırmızı olmaz. Onun için düz hadiste gelmiyor ki Peygamber sallallahu paltarı katlıydı veya kırmızı yarısıydı. Gelmiyor değil paltar kırmızıydı. Ve <clears throat> hemsinin istinad ile Hanefiler bir tane hadise Abu Davud rivayet edip Abdullah ibn Amr rivayetinin ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keçti bir kişinin yanına iki kişinin yanına. O iki kişide paltar vardı kırmızı renkte. Ve onlar salam verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve salamın cevaplarını kaytarmadı. Birinci vacib zəifdir. İkinci də hədisdə gəlmir ki, məhz qırmızı paltarlarına görə salam vermədi. Hə. Fəqət bəzilər bəyənməyib, aydındır. Bəzilər bəyənməyib, məsələn, olub ki, hikmət ondadır. Hə, belə bir qorxulu şey yoxdur. Ona görə, yəni dəlil yoxdur ki, məhz qırmızı qeydilərinə görə salam vermədi. Düzdür, bəziləri bey həqiqi, necə başqaları da deyirlər ki, Yəni, o paltar ki, sonradan qırmızılaşıb, o heç qorxuldu. Əslində, qırmızı, yəni belə deyil. Düz qalimlər, bunlar e, rəyi də hamısı, lakin bəzilər deyib ki, bunu Peyğəmbər sansı döyüşdə qeyib, döyüşdən sonra qeyməyib, aydındır. Lakin bu hadisə ki var, hansı ki hədisdə, bu hədis, yəni, yəni vəda həccinə qabaq yaxın olub. Və vəda həccinə, yəni vaxtıda döyüş olmayıb. Aydın ona görə bu ehtimal da zəifdir. Və sahib odur ki, Rasulullah qılınıb, qılıb qırmızına və qırmızına qorxulu deyil. Namaz qılmaq olar, inşallah burada işinə yoxdur. Sonra e, Buxari başqa məsələ toxunur, o da e, sizə mən indi sizdən sual soruşam. Hə. Kim deyər? Səhih hədislərin neçə şərti var? Yəni bir dənə 5 dənə. Bir dənə hədis səhih olmaq üçün neçə dənə şərtlər? 5 dənə. 5 dənə. Yəni hansılardır? Kim deyər? Yəni sənədi olması. Sənəd nədir? Ravilər, yəni bundan bu eşitdi, ondan bu eşitdi, ondan bu eşitdi, sahabi və sahabi deyil Peyğəmbər. Yaxşı, birinci sənəd, sonra o sənəddəkilər gəlir adil olar. Yəni, onlar gəlir yalancı olsa götürülmür. Yaxşı, sonra üçüncü, hə, yəni əzbər olmalıdır, əzbərlik gücdə olmalıdır ya da kitabın qorumalıdır, yaxşı. Yaxşı. Şaz olmamış. Şaz nədir? Yəni, bir dənə ravinin o birisi ravilərə müxalif olmamalı. Yəni, tutaq ki, hamı düz gəlməlidir. Yəni, biri gəlib artıq desə, artıq bu şaz sayılır, bunun sözü. Bunun sözü, məsələn, deyir, hə, şazdır. Yəni, artıqdır. Yaxşı, beşinci. İllə də nədir illə? Yəni, xəstəlikdir, eyibdir, yəni. Onu da hər adam, hədislərindən də hamısı bilmir. Fəqət güclü alimlər, hədis alimləri onu bilə bilər ki, məsələn, çünki hədis, hədislər üstünün tarixə fikir vermək lazımdır. Çünki məsələn, biri var, adımla Muvaytidir nədirsə, İbn-i Teymiyyə tən eləyir, deyir ki, gəldim Şama, dönədir, Əməmələrin məscidinə. Girdim, gördüm İbn-i Teymiyyə xütbə verir. İbn-i Teymiyyə dedi ki, Allah subhanətə ala gecənin üçdə biri nazil oldu, necə ki, mən bu minbərdə aşağı düşürəm pələkanlarla. Bəziləri deyirlər, subhanallah, İbn Teymiyyə bu sözlə yəni kafir oldu. Oxşatdı Allah təala pələkanla düşməyi. Lakin sonra tarixlə baxanda görürük ki, bu adam ki, haçan o vaxt ki Şamda olub, artıq İbn Teymiyyə ölmüşdür. <laughs> yəni bu misaldır. Yəni bu bir dənə yəni o demək deyir ki, bir dənə hədisin 5 dənə şərtdən keçəndən sonra qutardı, demək olar səhvdir. Yox. Demək istəyirəm, hələm tarix, hələm başqa şeylər orada doludur, sən nə şeylər. Hə? hə? O Buxari o şərtdir. O özünündür. Ümumi şərt deyil ki o. O Buxari, Buxari məsələn, bu ravilər ki var, abi, məsələn, bu bundan eşidib. Bu gələ eşitməlidir ondan. Muslim baxıb əgər bu, bu bir vaxtı yaşayıbsa, götürüb. Buxari götürməyib. Deyib ki, yox. Görüb, Gərək mütləq sübut olunmalıdır. Heç olmasa bir dəfə bununla görüşüb. Əgər Buxari tapa bilməsəydi ki, bunlar heç olmasa bir dəfə görüşülər götürmürdü. Ona görə Buxari neçə güclüdür. Çünki Buxarinin şərtləri çox həddindən artıq ağırdır. Aydındır. Ona görə əl-səhih kitabdır Allah subhanı kəlamından sonra. Təbii bu Buxarinin sözləridir, Peyğəmbər salsanın sözləridir. Və Buxari nə üçün qırağa gedib şərtlərinə görə, şərtləri şiddətlidir Buxarinin. Aydındır. Yaxşı, yaxşı çıxsın. Allah. <laughs> <laughs>